Pater timiootate, catadexai tas hemas homilias, e panta cae eis mneemen catecemeen, charitas homologo megalas paratheon, cae didascais, cae dapanaes, cae neunecheis anthropos einai.